פרק ה' שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא, ודעו, ובקשו ברחובותיה. אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבקש אמונה, ואסלח לה. ואם חי אדוני יאמרו, לכן לשקר יישבעו. אדוני, עיניך הלא לאמונה, הכית אותם ולא חלו, כליתם מענו קחת מוסר. חזקו פניהם מסלע, מאנו לשוב. ואני אמרתי, אך דלים הם, נועלו כי לא ידעו דרך אדוני, משפט אלוהיהם. אלכה לי לגדולים ואדברה אותם, כי המה ידעו דרך אדוני משפט אלוהיהם, אך המה יחדיו שברו עול, נתקו מוסרות. על כן, היקם אריה מיער, זאב ערבות ישודדם, נמר שוקד על עריהם. כל היוצא מהנה יטרף, כי רבו פשעיהם, עצמו משובותיהם. אלא זאת אסלח לך, בנייך עזבוני, וישבעו בלא אלוהים, ואשביע אותם וינאפו, ובית זונה יתגודדו. סוסים מוזנים משקים היו, איש אל אשת רעהו יצהלו. העל אלה לא אפקוד נאום אדוני, ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. עלו ושרותיה ושחטו, וכלה אל תעשו, הסירו נטישותיה, כי לא לאדוני המה. כי בגוד בגדו בי בית ישראל, ובית יהודה נאום אדוני. כי חשוב אדוני ויאמרו לא הוא, ולא תבוא עלינו רעה, וחרב ורעב לא נראה. והנביאים יהיו לרוח, והדיבר אין בהם, כה יעשה להם. לכן כה אמר אדוני אלוהי צבאות, יען דברכם את הדבר הזה, הנני נותן דברי בפיך לאש, והעם הזה עצים ואכלתם. הנני מביא עליכם גוי ממרחק, בית ישראל נאום אדוני, גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, גוי לא תדע לשונו, ולא תשמע מה ידבר. אשפתו כקבר פתוח, כולם גיבורים. ואכל כצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך. יאכל צונך ובקריך, יאכל גפנך ותאנתך. ירושש ערי מבצריך, אשר אתה בוטח בהנה בחרב. וגם בימים ההמה, נאום אדוני, לא אעשה אתכם כלה. והיה כי תאמרו, תחת מה עשה אדוני אלוהינו לנו את כל אלה, ואמרת עליהם, כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלוהי נכר בארצכם, כן תעבדו זרים בארץ לא לכם. הגידו זאת בבית יעקב, והשמיעוה ביהודה לאמור, שמעו נא זאת, עם שכל ואין לב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, האותי לא תיראו נאום אדוני. אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו. ויתגעשו ולא יוכלו, והמו גליו ולא יעברונו. ולעם הזה היה לב סורר ומורה, סרו וילכו. ולא אמרו בלבבם, נירא נא את אדוני אלוהינו, הנותן גשם ויורה ומלקוש בעתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. עוונותיכם הטו אל לב, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. כי נמצאו בעמי רשעים, ישור כשח יקושים, הציב ומשחית אנשים ילכודו, ככלוב מלא עוף, כן בתיהם מלאים מרמה, על כן גדלו ויעשירו. שמנו עשתו, גם עברו דברי רע, דין לא דנו, דין יתום ויצליחו. ומשפט אביונים לא שפטו. העל אלה לא אפקוד נאום אדוני. אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי, שמה ושערורה נהייתה בארץ. הנביאים ניבאו בשקר, והכהנים ירדו על ידיהם, ועמי אהבו חן, ומה תעשו לאחריתה?